заганяння диявола в клітку. Інфаркт це бунт внутрішнього диявола, розрив аорти чи чого там. А насправді розрив гармонійного зв'язку між людиною і ще однією людиною. Та може це бунтує та частина, яка називається дурною частиною серця. Сьогодні наступний день після дня, ані числа, ані року якого я не пам'ятаю. Іноді, коли в силу вступає розумна частина мого серця, я думаю. Насправді жінка жодним чином не залежить від чоловіка. Чоловік це короткочасова жіноча примха, яка з примхливої волі жінки стає її довгограючою проблемою. Це як бажання мати дітей і турбуватися про них. Бо ж нема жодної логічної причини хотіти так чоловіка, як я хочу його, саме його і жодного іншого. Я сита, незалежна, можу мати кого хочу і коли хочу, а його не можу. Я б зрозуміла, коли б спрага за об'єктом мого вожділення не була погамована, але ні. Очевидно, справа в тому, що він щось порушив у відносній гармонії мого тіла і душевної організації чи, власне, внутрішньої звички. В такому разі це руйнація? І що? Невже я щоразу хочу повторення цієї руйнації? Термінаторка якась їй Богу. Правдива історія людини історія її приватного життя і нічого більше. Все решта мода, антураж, інтер'єр, тло. Може, тому оприлюднені історії багатьох людей такі прісні й гидкі, як дистильована вода бо вони вибіркові, цензуровані, просіяні. Коли читаю зімітовані скандали людей публічних, я думаю про них як про людей нещасних більше, аніж я. Розумію, що їм не вистачає натуральності саме приватного життя. І тому вони такі охочі до публічного епатажу і продукування сенсацій. Як на мене, найглибші сенсації природи зашифровані в глибинах людської душі і тіла, і жоден космос не дорівняється нуртом своїх протуберанців із вулканами причаяними за брамою людського тіла, отими до часу приспаними везувіями, які за першої ж нагоди рвуть у звичайний ритм життя на клоччя і пускають стрімголов найтихіших, найпередбачуваніших. Хто мені скаже, чому так? відбувається з людьми, які придумали незнищувану зброю і написали неповторну музику, але не змогли убезпечити себе від різких рухів власного єства. Я з жахом починаю усвідомлювати, що все моє скніння не що інше, як крик про допомогу. Адже я ж прошу допомоги в нього, а чого ж іще? А хіба